La musica e agado i de virino i chi el componistino i kai interpretisto i lau longe de la historio vecas grandan intereson de esploristo i sed ili remarcas la grava in ostaclo introvita in sia lavoro rilate specife al malfacilajo i chi in virino i havis dum giarcentoi pro ilia excludo a la publica vivo quiel profeciae musicistinoi. Tio reliefigas en la concerna malabundo de virinoi a la historia catalogo de consecritae musicistoi. La teamae literaturae textoi reliefigas la gravan socian locon quium ludis musico cae la rolon de virinoi rilate al gi. En suprae sociae tavoloi, musico cae danzo estif parto de la virina educado, char virino devis producti musicon por offerti velezzon peraudado same quiel vido. Do, musico farigis pretexto por la publica montrado de iliai qualitoi. Tamen, estis virinoi quiui successis atingi musicam profession al servo di aristocrata in nobele chambroi, en la corusa i teatra i spettacloi de la urboi, au en conventoi. Ci tiui exemploi amplexas virinoin en tre malsamai situatioi rilate al sia individua eniro en la historion de la musico. Malmulte elili post lasis publicigitan vergoin. De aliai trovigis nur manuscriptoi. Hodiau oni povas ausculti iliai verkoin productitain de orchestroi, corusai ensembloi, au esplorei grupoi dedicitai al protectado de forgesitai valoragui. Tamen, el multai musikistinoi qu estis famai cae agnoscatai dum sia vivo, restis nur iliai nomoi au activajoi en precisai situacioi. Iui el ili neniam successis publicigi siain vercoin, aliai ne trovis la suffician consideron de siai posteuloi, cae iliai productajoi perdigis. Las seterai restis neconatai anonimai. Ni citos quelcaen componistinoi de la dec sepa cae la frua dec oca iarcentoi, quiui meritis la atenton de siei santempuloi, sede quies vercoin eble ni neniam auscultos, char ili ne atingis nin. Esther Velkiers nascigis en Genevo. Ci estis prescau blinda, Si patro instruis sin scribi per lignai blocoi. Cae si lernis plura in filosofion, cae scienza facoin. Si studis musicon, cae farigis cantistino cae clavicenisto. Belchers el staris ciel componistino, sen nenio el siai componajoi pluvivas. Leonora Baroni, estis itala cantistino, teorbisto, liutisto, violonisto cae componistino. Si estis tiel admirata kiel musicistino, que si prescau superbrilis sia in virtuosan cae faman patrinon, Adriana Basile. Poetoi cae nobeloi dedicis poemoin al si qui estis collectitai, publicigitai cae reelonitai. Neniu el la componajoi de Baroni pos vivas. Amalia Catarina estis germana poetino cae componistino. En 1692 si publicigis religiesain poemoin cae canzonoin qui havis figuritain basnotacion cae simplan melodion. Ili estis dedicitai al privata culto. Cornelia Calegari estis itala componistino, cantistino, organisto cae monagino. La carriero de Cornelia Calegari comencicis en la hora de poco de virinoi musicistoi cae componistoi en italai monageioi, cae si farigis unu la plei famai. Si vergis complexa in musica in componajoin, productanti multoble mesoin, por ses vocioin, cun instrumenta a cae aliai vergoi. Sed, en 1773, La Catolica Ecclesio silentigis citium musica nepocon, ordenante ne producti au presenti musicon. ciui fisicae manifestigioi de la musico de Calegari malaperis, la Santenur nur in rapporto pri sia existo. Michelina de la Pietà estis itala componistino, violonisto, organisto cae music instruisto. Si farisis la chefa organisto de monajeio en Venezio cae violonisto en orchestro, el componistino onitzias, que si componis litanion cae himnon. Marie-Anne Catherine Quinol estis franza cantistino cant verquistino, Si faris sian debuton en la Académie Royale de Musique, cae si cantis la Comédie Française qui componis moteto in por la rica capello de la castello de Versailles pro uno e ci tiu i motetoi ci ricevis la unuan kai lasan ordenon sancta micaelo donita al virino ci logis en la louvre ce la pavilion de l'infant gis sia morto signorino filarmonica estis la pseudonimo de angla baroca componistino de la frua de Ocayarcento. Si publicigis collecton de sonatoi en Londono circa 1705. Sia vera identetso cae detaloi de sia vivo restis neconatai, sed sia musico conservillas, cae nun ni povas auscultis gin.